Kāpēc pastāv bailes? Bailes var rasties dažādu iemeslu dēļ, taču galvenais cēlonis ir nošķirtības sajūta. Ja es jūtu, ka esat man tūs, pats tuvākais, es nebaidīšos no jums, lai arī cik stiprs un varens jūs esat. Bērnu nebaida tēva spēks. Tēvs var būt ļoti liels un spēcīgs. Visi baidās no tēva fiziskā spēka taču bērns nāk viņam klāt un spēlējas ar viņu. Nav svarīgi, cik tēvs ir stiprs, bērns nejūt bailes, jo ir nodibinājis ar viņu iekšēju vienotību un pieņem tēva spēku kā savu. Apkārtējā pasaule ļoti bieži mūs biedē un draud. Tā sēja mūsu galvās un dzīvēs nevajadzīgas bailes. Kāpēc? Tieši tāpēc, ka mums vēl aizvien nav vienotības ar pasauli. Bailes vairojas, kad pieaug nošķirtības sajūta. Bailes pastāv tikai tāpēc, ka mēs apzināti vai neapzināti vēlamies palikt šķirti no visaptverošās realitātes, kurā mēs mūžīgi esam. Bailes ir īstens ienaidnieks. Ko tās dara? Tās gādā mums zārku – jau ilgi pirms mums ir lemts mirt.